Sa panahon ngayon ay iba't ibang klase na ang relasyon ng meron. Isa na dyan ang tinatawag na no label. Yung sobrang sweet ng dalawang tao pero kapag tinanong mo kung magkasintahan ba sila, ang isasagot ay hindi. Friends lang daw sila. Kung sa iba ay nagwo-work ang ganitong setup ay meron din namang hindi dahil gusto nilang mag-level up na sila ng taong gusto niya pero yung isa naman ay ayaw. Makakaya mo bang manatili sa isang relasyon kung ito ay walang kasiguraduhan na makakaalis kayo sa pagiging walang label? Dear Papa Dudut, Good day sa inyo Papa Dudut. Binabati ko rin po kayong lahat ng mga listeners ninyo ng isang magandang magandang araw. Isa pala ako sa mga avid listeners mo na palagi nakikinig sa mga stories ng mga letter senders mo. Kaya sabi ko ay eh, gusto ko nang i-share ang aking kwento ng pag-ibig na baka may makarelate. Bago ang lahat ay magpapakilala pala muna ako. Ako po si Myra at ako po ay 26 years old na. Nagtatrabaho ako bilang isang virtual assistant kaya madalas ay nasa bahay lamang ako. Panganay ako sa apat na magkakapatid at hindi gaanong kalaki ang sahod ng tatay ko kaya kailangan kong maging masipag sa aking trabaho upang makakuha ako ng malalaking income. Sa ngayon ay medyo okay naman ang kinikita ko sa aking trabaho at natutustusan naman noon ang needs ng family ko. At syempre ang needs ko na rin. Nang mag-isang taon na ang pandemic ay isang taon na rin akong single. Bago kasi pumutok ang pandemic ay nakipag-break sa akin ang boyfriend ko. Grabe ang pinagdaanan kong anxiety at kalungkutan noon. Yung kailangan kong magpakatatag para sa pamilya ko pero deep inside ay nanghihina ako. Ang dahilan ng ex ko kaya siya nakipaghiwalay ay dahil sa napo-fall out of love na raw siya sa akin. Siyempre, kapag wala ng love ang isang tao sa akin ay pinapakawalan ko na. Mahirap kasing pilitin ko na magstay siya kahit na hindi naman niya ako mahal. Pero nalaman ko na rin na kaya pala talaga siya nakipaghiwalay sa akin ay dahil meron na siyang nakitang iba habang kami pa. Doon na nga halos gumuho ang aking mundo o papadudot. After one year matapos kami maghiwalay, ay nasabi ko sa aking sarili na nakapag-move on ako. Tinanggap ko sa aking puso na wala na talagang balikan na mangyayari at kailangan kong mag-focus muna sa aking sarili at sa aking pamilya. Ang sabi nga nila, self-love muna. Ganun naman talaga ang aking ginawa papadudot. Nag-diet ako, nag-skincare at nagsimulang mag-workout kahit sa bahay lang. Nagustuhan ko naman ang resulta ng mga ginawa ko na yon at bumalik ang nawala kong self-confidence. Nawala kasi ang tiwala ko sa aking sarili kasi feeling ko ay ang pangit ko. Kaya naghanap ng iba ang ex ko. Pero inalis ko na ang thinking na ganoon at inisip ko na naghanap siya ng iba kasi hindi lang talaga siya marunong makontento. Hinimok na rin ako ng best friend ko na si Olivia na makipag-date na ulit ako, papadudot. Date talaga? Pandemic pa rin kaya no? Ang hirap makipag-date. Ang sabi ko kay Olivia habang magka-video call kami. Kahit kapitbahay ko lamang siya. Hindi naman agad face-to-face na date eh. Nakalimutan mo na ba ang power ng internet at dating apps? May i-recommend ako sa'yo na dating app and I'm sure na doon mo makikita ang next boyfriend mo. Natatawang wika pa ni Olivia. Dahil na rin siguro na kaya ko na ang workloads ng mga trabaho ko ng panahon na yon ay nagpahimok ako sa aking best friend Papa Dudut. Dinownload ko ang dating app na sinasabi niya at kapag meron akong free time ay nagsaswipe left and right ako sa app na yon. May mga nakakamatch at chat naman ako pero hanggang doon lamang. Kung hindi ako ang mawawalan ng gana sa kachat ko ay yung kachat ko naman ang mawawalan ng gana sa akin. Pero nai-enjoy ko pa rin kasi na may mga iba't ibang tao ang nakakausap. Halos one week ko nang ginagamit ang dating app na yon pero wala pa rin akong nagugustuhan. Kaya ang sabi ko ay eh, gagamitin ko na lamang yon na pampalipas ng oras kapag bored ako at walang ginagawa. Until may nakamatch ako na isang guy na hindi ganong kalayo ang distance sa bahay namin. Si Ben. Matanda siya sa akin ng dalawang taon, isang civil engineer at gwapo. After namin mag-match ay agad kaming nag-chat at nag-video call. Nag-click ka agad kami dahil maganda siyang kausap at may pagka-joker pa. Yun ang first time na may nakilala ako sa dating app na yon na nakamatch ko ng vibes. Siguro ay mga 2 weeks na kaming magka-chat nang magkabigaya na kami ng aming mga social media account. At doon na kami nag-usap na dalawa papadudot. Another two weeks ay nag-decide kami ni Ben na mag-meet. Sa isang mall kami nagkitang dalawa at aminin ko na kahit nakasuot siya ng face mask ay gwapo siya sa personal. Napatunayan ko yon nang kumain na kami at alisin niya ang face mask. Mas gwapo siya sa personal in all fairness. After ng lunch ay nag-coffee naman kami at doon kami nag-usap ng maayos. Oy, Single ka ba talaga? Baka mamaya ay may biglang sumuntok sa akin. Parang imposible kasi na wala kang boyfriend. Ang ganda mo. Pabirong sabi sa akin ni Ben. Grabe ka sa akin. Matagal na akong single saka kung may jowa ako, hindi mo ako makikilala sa dating app. Baka nga ikaw ang may girlfriend dyan ah. Turan ko. Wala. 100% akong single. Walang sabit. Nagtaas pa siya ng kanang kamay na parang nangangako. Magaan ang loob ko kay Ben, Papa Dudut. First time naming nakita pero parang matagal na kaming magkakilala. Komportable na kagad kami sa isa't isa at kung paano kami mag-usap sa online ay ganun din sa personal. Hindi nangyari yung iniisip ko na baka mailang ako sa kanya kasi ang gwapo niya. Nalungkot pa nga ako nang kailangan na namin maghiwalay kasi may trabaho pa ako na kailangan gawin. Nag-promise naman si Ben na hindi yon na magiging huli naming pagkikita dahil for sure daw ay meron pa ang mga susunod. Siyempre nagpicture muna kaming dalawa bago kami tuluyang maghiwalay ng araw na yon. Inupload ko na sa aking social media ang picture namin ni Ben at tinag ko siya. Nag-message muna rin ako sa kanya kung pwede ko bang i-upload at okay lang sa kanya. Nasa bahay na ako at kakatapos ko lang ng aking trabaho na mag-chat si Olivia sa akin. Tinatanong niya kung may ginagawa ba ako. Ang sabi ko ay wala. Wala pang 5 minutes ay kumatok na sa kwarto ko si Olivia. Akala mo emergency ang dahilan ng pagpunta niya roon kasi halos magiba ng pinto sa pagkatok niya. Kaya binuksan ko na yon at pinapasok si Olivia. Yun pala ay gusto niya ng story time tungkol sa bagong upload ko na picture sa aking social media. Nagtatampo raw siya kasi best friend ko siya tapos hindi ko kagad sinabi sa kanya ang tungkol kay Ben. Ang OA mo Olivia, ikukwento ko naman sa iyo si Ben pero kakatapos lang ng work ko. Nagpapahinga lang ako. Saka talagang kahit na gabing gabi na, sumugod ka dito ha. Nakatawa kong sabi. Hindi na ako makapaghintay eh. Gusto ko nang malaman kung sino ba yung Ben na yan at kung paano kayo nagkakilala. Napakadaya mo ha. Hindi mo man lang siya na ikwento sa akin. For sure matagal na kayong magkakilala. Nagkunwari pang nagtatampo si Olivia. Ikinuwento ko na sa best friend ko kung paano kami nagkakilala. Nag-thank you rin ako sa kanya kasi kung hindi dahil sa dating app na sinabi niya ay hindi kami magkakakilala papadudot. Sinabi ko rin kay Olivia na may nafe-feel na akong attraction para kay Ben. Kasi bukod sa gwapo ito ay eh, mukhang mabait naman siya tapos maganda pang kausap. Tuwang-tuwa naman ang best friend ko para sa akin kasi finally raw ay magkakaroon na ulit ako ng jowa. Ibig sabihin daw ay nakapag-move on na talaga ako sa ex ko na manloloko. Wala po akong balak na madaliin ang lahat sa amin ni Ben. Lalo na at hindi ko alam kung Parehas ba kami ng nafe-feel sa isa't isa? Ayoko namang mag-assume o magtanong sa kanya kung may gusto ba siya sa akin. Kahit paano ay pinapairal ko pa rin ang pagiging dalagang Filipina. Gusto ko papadudot na si Ben ang mismong magsabi sa akin noon o kaya ay siya ang aamin sa akin. Dapat siya ang manligaw at hindi ako. Do wala naman sa akin kung may mga babae na nanliligaw sa lalaki pero hindi kasi ganoon ang gusto kong mangyari sa amin ni Ben. Naging consistent naman ang communication namin ni Ben sa online. At kagaya ng sinabi niya ay nasundan pa ang una naming pagkikita. Ilang beses pa yung nasundan hanggang sa halos every weekend ay magkasama na kami. Pero dahil sa limitado na lamang ang mga pwedeng puntahan ng time na yon, ay madalas sa mall at restaurant kami pumupunta. Walang problema yon sa akin kasi ang importante ay kasama ko siya. Kapag kasama ko kasi si Ben ay masaya ako, papadudot. Lalo na at feeling ko ay may gusto na rin siya sa akin. Sweet siya, may pagkakataon na inaakbayan niya ako at sinusubuan ng food. Yung parang umaakto na siyang boyfriend ko. Kaya sa tuwing nagiging touchy siya sa akin ay talagang sobra ang kilig ko. Umaabot hanggang sa langit. Dahil sa sweetness na ipinapakita ni Ben sa akin ay inassume ko na kaagad na isang araw ay magsasabi na siya sa akin ng gusto na niya akong ligawan. Sabi ko sa akin sarili kapag niligawan ako ni Ben ay sasagutin ko kaagad siya. Hindi ko na siya papahirapan pa kasi sa loob ng tatlong buwan na kaming magkakilala ay alam ko nang siya na ang susunod na lalaki na magiging boyfriend ko at sana ay siya na ang huli. Dumating na rin kami sa point na inihatid na ako ni Ben sa bahay namin at kung minsan ay nag stay pa siya roon para makipagkwentuhan sa akin at sa family ko. Minsan naman ay nasa apartment niya ako at tumatambay. Dahil sa madalas na nasa bahay si Ben ay hindi na tuloy nakatiis ang nanay ko na tanungin ako. Myra, boyfriend mo na ba si Ben? Diretsong tanong ni mama sa akin. Natawa muna ako bago sumagot. Hindi po magkaibigan lang kami ni Ben, tugon ko. Seryoso ka ba? Magkaibigan lang kayo pero palagi kayong nakikita at inihahatid ka pa nito sa bahay? Kung hindi boyfriend siguro naman ay nanligaw sa iyo si Ben? Tanong pa ni mama. Hindi rin. Friends lang po kami, special friends. Wika ko. Nako hindi ko na kayo maintindihan ng mga kabataan ngayon. Umaakto na kayong parang magkasintahan pero hindi naman pala. Ang naiiling na sambit ng nanay ko. Kahit ako'y biglang napaisip sa mga sinabi ng nanay ko papadudot. Oo nga kung magturingan kami ni Ben ay mapagkakamala na kaming magjowa pero ang totoo ay hindi naman. Kahit nga ang ligawan ako ay hindi pa ginagawa ni Ben ng time na yon. Binalikan ko ang mga chat namin at inalalang lahat ng mga usapan namin pero wala akong nakuhang. Nagbibigay siya ng hint na gusto niya akong ligawan. Naisip ko rin na baka hindi talaga nanliligaw si Ben at mas okay siya sa getting to know each other. At kapag nagustuhan na niya ang isang babae ay sa kanya ito tatanungin kung gusto ba nito na sila na. Umasa ako na baka ganon ang diskarte ni Ben. Imposible naman kasi na friendship lang ang gusto niya sa akin eh sobrang sweet niya sa akin. May mga male friends din naman ako pero hindi sila ganon sa akin. Iba ang ipinapakita ni Ben sa mga yon. Talagang nararamdaman ko na parehas na naming gusto ni Ben ang isa't isa. Hindi ko rin kasi maisip na natutorpe siya dahil sa gwapo niyang yon ay sobrang imposible na hindi siya sanay sa mga babae. Isang araw ay may mga ibinigay na chocolates and flowers si Ben. Ben pero wala naman siyang sinabi na yon ay gift kasi nililigawan na niya ako. Ayoko pa rin na mag-assume hanggat wala siyang sinasabi sa akin. Pero sa totoo lang ay naguguluhan na ako sa kung paano ako tratuhin ni Ben papadudot. Sinabi ko kay Olivia ang tungkol sa bagay na yon at ang sabi niya ay baka bet na talaga ako ni Ben. At ganun lang talaga ang paraan nito ng panliligaw. Yung hindi raw direktang sinasabi pero ipinapakita na lamang sa kilos at sa effort. Myra, gusto mo bang sumama sa akin na mag-beach? Matagal na kasi yung huling beses kong pumunta sa dagat eh. This weekend sana, free ka ba? Anyaya sa akin ni Ben habang kumakain kami sa labas. Sure, pwede naman ako. Dadalhin ko na lang ang laptop ko para makapag-work pa rin ako. Okay lang ba? Turan ko. Walang problema. Hiramin ko yung kotse ng friend ko. Yun ang gagamitin natin kasi mahirap mag-commute ngayon. Ang sabi pa niya. Sobra akong excited sa bakasyon namin ni Ben dahil first time na magpupunta kami sa ganong lugar nang kami lamang ang magkasama. Mabuti na lamang at mahilig din ako sa dagat na kagaya niya. Pagsabit ng weekend ay nagpunta kami sa La Union, nagbook na rin muna kami ng tutuluyan namin bago kami nagpunta at nagpa-swab test na rin. Pagdating ay pahinga muna kaming dalawa at nang makabawi ng lakas sa mahabang biyahe ay saka kami nagpunta sa tabing dagat. Habang naglalakad-lakad kami sa dalampasigan ay naging topic namin ang aming past relationships. Sa loob ng ilang buwan na magkakilala kami ni Ben ay hindi pa namin yon nagawang mapag-usapan. Ikinuwento ko kay Ben ang nangyari sa amin ng ex ko at ganun din siya. Ang sabi niya ay ang ex-girlfriend niya ang nakipaghiwalay sa kanya. Naging honest siya sa akin at sinabi niya na kasalanan niya kung bakit sila naghiwalay. Nagkaroon daw kasi siya ng ibang girl at medyo kinabahan ako oh, kasi merong kasabihan na once a cheater, always a cheater. Pero sinabi ni Ben na hindi na niya yon uulitin dahil naaawa siya sa ex niya nang halos masira ang buhay nito nang dahil sa pag-cheat niya. At least ngayon ay aminado ka na na mali ang cheating at hindi mo na uulitin yon ang sabi ko. Oo naman, kaya talagang never ko na yung gagawin. Kapag siguro ayaw ko na sa isang tao ay sasabihin ko na lang kahit na masakit. Kesa sa maghanap ako ng iba at lokohin siya ang sabi pa ni Ben. Nang medyo dumilim na ay nag-dinner na kami. Uminom ng kaunti at pagdating namin sa aming kwarto ay bigla kong hinalikan si Ben sa labi. Alam ko na masyado ako naging agresibo pero naging malakas ang loob kong gawin yon dahil sa impluensya ng alak. Tumugod naman siya sa halik ko hanggang sa meron nang nangyari sa aming dalawa. The next day ay hiyang-hiya ako kay Ben. Abang si Ben ay parang walang nangyari sa amin. Nagulat pa ako nang tawagin niya akong baby imbes na pangalan ko. Kinilig ako at hindi makapaniwala. Inisip ko tuloy na kami na kasi meron na siyang term of endearment sa akin. Palis na rin kami ng La Union ng araw na yon at habang nasa biyahe ay hindi ako nagsalita at gusto kong tanungin si Ben kung kami na ba pero pinangunahan ako ng hiya. Matagal ako naging tahimik at nag-isip ako ng tamang words na gagamitin para hindi ako magmukhang desperada o asyomera. Hanggang sa wakas ay nakaipon na ako ng lakas ng loob para magtanong. Ben, naalala mo naman siguro yung nangyari sa ating kagabi, hindi ba? Nahihiya kong simula. Yes, malinaw na sa akin ang lahat. Bakit? Hindi ba okay sa'yo? Feeling mo ba ay nag-take advantage ako sa kalasingan mo, baby? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Hindi naman, gusto ko lang sanang itanong kung tayo na. I mean boyfriend na ba kita at girlfriend mo na ba ako? Kasi may nangyari sa atin tapos tinatawag mo na akong baby. Hindi ba parang may relasyon na tayo kapag ganun? Ang weak ako. Baby, pwede bang wag muna nating madaliin ng lahat? Masaya naman tayo kahit na ganito tayo eh. Kahit na walang label. Nagagawa pa rin natin yung mga nagagawa ng magkasintahan. Ang sabi pa ni Ben. Pero bakit ayaw pang lagyan ng label kung ano tayo? Gusto mo naman siguro ako, hindi ba? Kasi ako gusto kita Ben, pag-amin ko. Marami pa kasi akong mga bagay na kailangang mas bigyan ng priority sa ngayon. At ang love life ay hindi sa mga bagay na yon. Pero gusto kita baby. Hindi pa nga lang ako handa sa commitment kaya mas okay na sa ngayon ay ganito muna tayo. Yung no label, explain ni Ben. Kahit medyo magulo sa akin ang explanation ni Ben ay pilit ko na lamang na iniintindi papadudot. Baka kasi kapag nagtanong pa ako ay mainis siya sa akin at mauwi pa ang lahat sa wala. At least okay na ako na alam kong gusto rin ako ni Ben. Hindi na ako palagi nag-iisip kung parehas ba kami ng nararamdaman o hindi. Pero syempre ng time na yon ay humihiling ako na sana ay dumating kaagad ang panahon kung saan ay handa na si Ben na pumasok sa isang relasyon upang maging official na kaming dalawa. Masaya akong umuwi sa bahay, itinago ko na lamang ang kilig at ngiti ko dahil alam kong mag-uusisa ang mga kasama ko sa bahay, lalo na si mama. Alam ko kasi na hindi nila ako maintindihan kapag sinabi ko na gusto namin ni Ben ang isa't isa pero wala pa kaming label. Mahirap magpaliwanag kaya pinili ko na lamang na tumahimik sa mga napagkasunduan namin ni Ben sa biyahe habang pauwi kami. Pero sinabi ko kay Olivia ang tungkol sa bagay na yon dahil alam kong maiintindihan niya ako. My God Myra, pumayag ka sa ganong klase ng setup yung no label? Hindi ba malabong usapan yan? Hindi makapaniwala ang sambit ni Olivia. Alam ko pero may assurance naman ako na nakuha kay Ben na ready na siya para mag-commit ay magiging kami rin officially. Sa ngayon kasi marami pa siyang priority sa life pagtatanggol ko pa kay Ben. Kahit na, no, iba pa rin ang feeling ko sa setup ninyo na yan. Ang wika pa ni Olivia. Kaya mo na, happy naman ako at saka ganoon din si Ben. Yun naman ang importante hindi ba? Ang sabi ko pa. Kahit ganoon ang naging sagot ko kay Olivia ay hindi ko pa rin maiwasan ang mag-isip papadudot. May point kasi ang kaibigan ko Totoo na kung titignan ay parang ang complicated talaga ng setup ng no-label relationship namin ni Ben. First time kong magkaroon ng ganong klase ng relationship kaya hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Basta ang alam ko lang ay gusto namin ni Ben ang isa't isa pero hindi pa kami magkasintahan. Kung dati ay madalas si Ben ang nagpupunta sa bahay paglipas ng ilang buwan ay ako na ang madalas sa apartment niya. Akala mo ay girlfriend na talaga niya ako kasi binigyan na rin niya ako ng duplicate key sa apartment niya. Para kahit wala siya roon ay pwede ako magstay. O kaya ay pwede ko raw siyang surprise visit kung gusto ko. Dahil sa ginawa na yun ni Ben ay nakuha niya ang tiwala ko na wala siyang ibang ine-entertain na babae bukod sa akin. Kasi kung meron pa ay hindi siya confident na ibigay sa akin ang susi ng kanyang apartment. Kahit na wala si Ben sa apartment niya ay nagpupunta ako. Minsan ay naglilinis ako kasi wala na siyang time na gawin yon. Dinadala ko na lamang ang laptop ko kasi meron siyang wifi at doon na ako nagtatrabaho kapag may chance. O kaya kapag nakikita kong wala siyang stock ng pagkain ay pinag-grocery ko siya. Sinasadya akong magpakitang gilas sa kanya para mas makita niya na karapat dapat ako na maging girlfriend niya at wala na siyang hahanapin sa akin. Wow! Talagang pinuno mo ang pantry ko ha. Pero hindi mo na kailangan gawin yan, nakakaya naman sa'yo baby. Magkano ba lahat ng nag-grocery mo at babayaran ko na lang sa'yo? Ang sabi sa akin ni Ben nang pag-uwi niya at nakita niya na kompleto na ulit ang stocks niya. Huwag mo nang bayaran baby. Ikaw naman kasi ang sumagot dun sa movie and dinner date natin nung last time. Pambawi ko lang yan sa'yo. Nakangiti kong turan kay Ben. Kahit na, baka isipin mo ay sinasamantala ko ang kabaitan mo ang sabi pa ni Ben. Hindi ko yan iniisip. Saka kusa ko namang ginagawa ito sa iyo kasi alam kong wala kang time na gawin ang mga bagay na yan. Espesyal ka sa akin, Ben. Baliwala sa akin ang lahat ng pagod at pera kung para naman sa iyo. Sambit ko pa. Hindi rin namin naiwasan ni Ben na may mangyari pa sa aming dalawa sa tuwing nandun ako sa apartment niya. Alam ko na hindi pa kami para gawin yon pero palagi kong sinasabi sa sarili ko na papunta naman kami ni Ben doon. Kaya ayos lang na paulit-ulit kong ibigay ang sarili ko sa kanya. To be honest, that time ay masayang masaya ako sa piling ni Ben papadudot. Sabihan man na hindi pa kami ay walang problema sa akin kasi kung anuman ang ginagawa ng normal na couple ay ginagawa rin naming dalawa. Para na nga kaming mag-asawa. Habang tumatagal ay nasanay na rin ako sa ganong klase ng setup. Naging masaya ako kahit na wala kaming label ni Ben. Never naman kasi akong nakaramdam na meron siyang iba. Palagi niya akong binibigyan ng assurance na wala akong dapat na ikabahala na baka palitan niya ako. Pero siyempre nangangarap pa rin talaga ako na darating ang araw na sasabihin na rin sa akin ni Ben na mag-level up na kami at tutuhanin na namin ang lahat. Inihintay ko na dumating ang time na magiging magjowa na talaga kami at kapag nangyari yon, ay ako na siguro ang pinakamasayang babae sa buong mundo papadudot. Ngunit kung kailan kampante na ako kay Ben ay saka meron akong malalaman tungkol sa kanya. Nagiinuman kasi kami sa apartment niya isang gabi habang nanonood ng movie. Medyo lasing na kaming dalawa. Nang sabi siya sa akin na magyoyosi lamang siya sa labas. Ayoko sa amoy ng usok ng sigarilyo kaya hindi na ako sumasama sa kanya kapag maninigarilyo siya. Saka alam kong masama sa kalusugan ng usok ng yosi. Nakita ko na nasa table ang cellphone ni Ben at hindi ko alam kung bakit dinampot ko yon. Hindi yon nakala kaya naisipan kong tingnan ang laman ng phone ni Ben. Nag-explore ako sa mga apps na meron siya at nanlamig ako at may kumirot sa aking dibdib nang may makita akong dalawang dating app sa phone ni Ben. Para kung pinagbagsakan ng langit at lupa nang i-check ko ang mga dating app. Active pa ron si Ben at may mga babae pa siyang nakakachat. Hindi ko na masyadong natingnan ang mga pinag-usapan nila dahil kinakabahan ako na baka mahuli ako ni Ben na nakikialam sa phone niya. Kaya agad ko yung binalik sa lamesa. na ako ng gana na makipag-inuman kay Ben kaya nang bumalik siya ay sinabi ko na ayoko nang mag-inom. Akala ko ba iuubusin pa natin yung bote na nasa ref? Ang nagtatakang tanong ni Ben. Ayoko na Ben, masakit ang ulo ko. Ang gusto ko ay umuwi na. Ang turan ko habang pinipigil ang pagluha. Uwi ka? Akala ko ba dito ka matutulog? Ano bang nangyayari? Meron bang problema? Magkasunod na tanong ni Ben. Pinanindigan ko na masakit na ang ulo ko at kailangan ko nang umuwi dahil pinapauwi na rin ako ng tatay ko. Sa tingin ko ay naniwala naman si Ben sa akin dahil hindi na siya nag-usisa pa. At nagpresenta pa nga siya na ihatid ako sa bahay. Umayag ako dahil sa medyo natatakot akong umuwi ng ako lamang tapos ay medyo late na. Hindi ko na lamang pinapasok si Ben sa bahay namin dahil talagang babagsak na ang mga luha na pinipigilan ko. Nang makapasok ako sa aking kwarto ay doon ako umiyak ng umiyak papadudot. Sobrang sakit papadudot. Akala ko pa naman ay kontento na si Ben sa akin pero mukhang hindi pa. Dahil kung kontento na siya sa akin ay hindi na siya makikipag-chat sa iba't ibang babae. Ako nga nang na-feel ko na gusto ko na siya ay dinilit ko na yung dating app kung saan kami nagkakilala. Tapos siya ay hindi pa rin pala. Ang masakit pa ay sobrang active pa niya sa app na yon. Umasa pa naman ako na ako lang ang babae sa buhay niya dahil sa ibinigay niya ang susi ng apartment niya sa akin. Yun pala ay hindi pa rin yon pwedeng basihan para masabi kong faithful siya. Malay ko ba na kung sa ibang lugar niya dinadala ang mga nakikilala niyang babae sa dating app. Magdamag akong umiyak hanggang sa nakatulog na ako. The next day ay nakatanggap ako ng chat mula kay Ben at tinatanong niya kung ano ba ang problema ko dahil alam niyang meron. Hindi ako nagreply sa kanya at hindi naman sa galit ako sa kanya pero disappointed lang siguro papadudot. Buong araw kong hindi nagparamdam kay Ben. Kahit na anong chat niya ay hindi ako nag-reply. Tumatawag din siya pero hindi ko naman sinasagot. Niya ko na lamang siyang nakabitin habang Nagtataka kung bakit naging ganon ang pakikitungo ko sa kanya. Dahil sa bigat ng aking dinadala ay humingi ako ng advice kay Olivia kung ano ba ang dapat kong gawin. Aniya kung tutuusin ay wala akong karapatan na maggalit o magselos. Kahit gumagamit pa ng dating app si Ben dahil in the first place ay wala kaming label. Nag-agree daw ako sa ganong setup kaya dapat ay alam kong ganon ang mga magiging senaryo. Pero bakit ako? After ko siyang makilala ay hindi na ako nakipag-chat pa sa kahit na sino. Hindi na ako gumamit ng dating app tapos siya active na active pa. Mangiyak-ngiyak kong sabi kay Olivia. Eh ganun siya, wala akong magagawa. Hindi ba sinabihan na kita na mahirap yung no label relationship na yan? Gusto ka naman siguro talaga ni Ben. Pero hindi pa siya handa na hindi na lumandi sa iba kaya hindi ka pa niya ginojowa ang turan pa ni Olivia. Ano ba ang dapat kong gawin? Tanong ko. Myra, alam mo na ang dapat mong gawin. Pero sige, sasabihin ko na sa'yo. Tigilan mo na yang si Ben. Huwag kang magsettle sa no-label relationship ninyo kung hindi mo kayang makita si Ben na nakikipaglandian pa sa iba. Kagaya ng sinabi ko, wala kang karapatan na magselos at pigilan siya na lumandi sa iba kasi hindi naman kayo. Sambit pa ni Olivia. Habang magkausap kami ni Olivia ay tila desidido na akong bitawan si Ben. Inisip ko na ang mga sasabihin ko sa kanya at nag-promise pa ako kay Olivia. Na sa susunod na magkikita kaming dalawa ay magandang balita na ang sasabihin ko sa kanya. Nagpalipas pa ako ng isa pang araw bago ako nag-reply sa chat ni Ben Sinabi ko na kailangan ko siyang makausap dahil meron akong importanteng sasabihin sa kanya. Ang sabi ni Ben ay mas okay na kung sa apartment niya kami mag-usap para merong privacy. Mukhang seryoso raw kasi ang sasabihin ko. Aniya pa ay namiss niya ako ng sobra dahil dalawang araw akong hindi nagparamdam sa kanya. That day ay nagpunta ako sa apartment ni Ben dahil alam ko na wala siyang pasok. Magandang pagkakataon yon para sabihin ko sa kanya na ayoko na at bibitawan ko na siya. Pagdating ko sa apartment ni Ben ay na-surprise ako dahil nagluto siya ng masarap na lunch. Alam niya raw kasi na hindi pa ako kumakain kaya nagluto siya. Na-impress ako pero hindi ko pinahalata yon. Pinanindigan ko ang pagiging seryoso ng aking mukha. Kumain muna kami ni Ben at hindi na rin siya umiimik dahil nararamdaman niya siguro na hindi ako okay. After ng lunch ay doon ko na sinabi sa kanya ang aking natuklasan na gumagamit pa rin siya ng dating app. Tama ka. Gumagamit pa ako ng dating app pero hindi naman ako nakikipag-meet. Pampalipas ko lang ng oras yon. Nakikipag-chat lang ako kapag busy ka at wala akong makausap. Pag-amin pa ni Ben. Hindi ba pwedeng ibang bagay ang pagkabalahan mo kapag naiinip ka? Paano kung matukso kang makipag-meet sa isa sa mga kasyat mo? ang naluluha kong wika. Pero hindi ba? No label naman tayo Myra. Hindi pa tayo kaya kung tutuusin eh pwede pa talaga ako makipag-date sa iba. Katwiran pa niya. What if kung ako kaya ang makipag-date sa ibang lalaki? Mag-install ulit ako ng dating app tapos makipag-chat ako sa mga kung sino-sinong lalaki habang may nangyayari sa ating dalawa. Anong mararamdaman mo? Umiiyak kong tanong kay Ben. Hindi ako magagalit sa iyo kasi no label nga tayo, hindi ba? Pero sige kung ikakagaan ang loob mo na hindi na ako gumamit ng dating app ay gagawin ko yun. Ang sabi pa ni Ben. Mismong sa harapan ko ay dinilit ni Ben ang lahat ng dating app na meron sa cellphone niya. Nagpromise din siya na hindi na siya mag install ng mga yon para sa peace of mind ko. Biglang nagiba ang ihip ng hangin papadudot. Kung bago ko kausapin si Ben ay desidido na akong bitawan siya ay nagbago yon nang dinilit na niya ang mga dating app. Lumambot ang aking puso at nagsorry siya ay agad ko siyang pinatawad. Muli ko siyang tinanong kung hindi ba pwedeng gawin na naming official ang aming relasyon pero ayaw niya pa rin. Marami pa rin daw siyang dapat na unahin kesa sa pakikipagrelasyon. Ikakatwiran ko sana na hindi pa ba parang magkasintahan na kami at walang magbabago kung magiging kami na talaga. Pero hindi ko na ginawa kasi baka magalit si Ben sa akin at masabihan pa ako na hindi kayang intindihin ang mga priority niya sa buhay niya. After namin mag-usap ay naging okay na ulit kami papadudot. Yun nga lang ay hindi na maalis sa isipan ko na baka kapag hindi kami magkasama ay may kachat pa rin siyang iba. Kapag uh, nakakapag-isip ako ng ganoon ay palagi ko nire-remind ang sarili ko sa pinangako ni Ben sa akin at gumagaan na ulit ang aking pakiramdam. Isang gabi habang nasa kwarto ako ay nagulat ako sa biglang pagpasok ni Olivia. Akala ko ay kung ano na ang kailangan niya. Yun pala ay makikibalita siya sa kung ano na ang nangyari sa amin ni Ben. Nang sabihin ko sa kanya na pinatawad ko si Ben at nagpromise siya na hindi nagagamit ng dating app ay pabiro niya akong sinabunutan. Baliw ka talaga Myra. Akala ko ba ay desidido ka ng pakawalan ng lalaking yon? Talagang pinagpapatuloy mo yung no label ninyong dalawa ha. Naiinis na sambit sa akin ni Olivia. Nagpromise siya sa akin na never na siyang makikipag-chat sa iba. Saka hindi ko pala talaga kayang mawala si Ben sa akin. Ang sabi ko. Ewan ko sa'yo. Sang lambing lang sa'yo, bumibigay ka na kaagad. Napakarupok mo naman. Tapos hindi pa rin kayo hanggang ngayon. Ang tagal nyo ng ganyan tapos hindi pa rin siya ready. Naiiling na tura ng kaibigan ko. Ang sabi pa ni Olivia ay huwag na akong pupunta sa kanya kapag nasaktan na naman ako. Hindi ko pa raw pinanindigan ang pagbitaw kay Ben. Marami pa raw akong lalaking makikilala na kaya kong panindigan at hindi ako ilalagay sa isang relasyon na walang label. Para sa akin ay naniniwala pa rin ako ng time na yon na magkakaroon kami ng label ni Ben at ang kailangan ko lang gawin ay ang maghintay. Sabi ko pa noon, true love waits. Umabot na sa dalawang taon ang pagiging no label namin ni Ben papadudot. Makailang beses na rin ako nagtanong sa kanya kung wala pa siyang balak na gawing official ang relationship namin ngunit iisa lamang ang sagot niya na hindi pa siya ready. Palaging ganoon ang sagot niya. Hanggang sa nagsawa na rin akong magtanong at sinabi ko na lamang sa sarili ko na okay na yung no label kami ni Ben. At least ay para kaming magjowa. Pero kung akala ko ay walang hangganan ang aking pangunawa kay Ben ay nagkamali ako. Isang araw kasi ay pumunta ako sa apartment niya para maglinis. Wala siya noon at nagpaalam siya sa akin na uuwi sa family niya sa probinsya. Gusto ko nga sanang sumama para maipakilala niya ako sa family niya pero ang sabi niya ay walang magandang internet connection doon at hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. Pero hindi ako nakapasok sa apartment ni Ben dahil iba na ang lock ng pinto niya ay ang pumasok ng susi na ibinigay niya sa akin. Hinanap ko ang landlady nila roon at tinanong ko kung bakit nag ang lock ni Ben sa apartment. Ang sagot sa akin ay hindi niya alam. Last week daw ay pinapalitan ni Ben ang lock ng pinto ng unit nito. Hiningi ko sa landlady ang duplicate key pero ang sabi nito ay hindi pa siya nabibigyan ni Ben. Hindi ba ikaw ang girlfriend ni Ben? Matagal na rin kasi kitang nakikita na nagpupunta dito, ang sabi sa akin ng landlady. Ako nga po, bakit po? Nagkunwari na lamang ako na girlfriend talaga ako ni Ben. Eh ayoko sana makialam sa inyo ha pero hindi kasi kaya ng konsensya ko. Kapag tinanong ka ni Ben kung paano mo nalaman ay huwag mong sasabihin na ako ang nagsabi sa iyo ha. May ibang babae kasing dinadala si Ben dyan sa apartment niya. Hindi nga lang yata isa, dalawa pa yata eh. Sumbong niya sa akin. Eh parang imposible naman po yata yung sinasabi ninyo, ang turan ko. Alam ko na in denial pa ako ng time na yon. Hindi ako sinungaling na tao ha. Pero kung hindi ka naniniwala sa akin ay mas mabuti na ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para mahuli ang si Ben. Ang sabi pa sa akin ng landlady. After two days ay bumalik na si Ben sa apartment niya. Agad ko siyang pinuntahan nang malamang ko na nandun na siya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa papadudot. Tinanong ko siya kung bakit nagiba na ang lock ng apartment niya. Ang sagot niya ay nais na niyang magkaroon ng privacy. Hindi ako makapaniwala sa sagot niya. Ang sabi ko ay hindi na issue sa amin ang privacy. Doon ko na tinanong kung meron ba siyang ibang nagugustuhan at bigla-bigla ang pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Nang dumating ako sa apartment niya ay hindi man lang niya ako niyakap at hinalikan na palagi niyang ginagawa noon kapag dumarating ako. Naging masyadong honest si Ben sa akin papadudod. Inamin niya na meron na siyang nagugustuhan at ang masakla pa ay one month na pala niyang dinedate ang babaeng yon. Ben, papaano ako? Pinaghintay mo ako ng dalawang taon sa wala? Umiiyak kong tanong sa kanya. Pinilit naman kitang mahalin talaga, Myra. Pero hanggang gusto lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi kita nakikita bilang girlfriend ko. Sorry, alam ko na nasasaktan kita pero hanggang dito na lang tayo. Sambit pa ni Ben. Gumuho ang mundo ko ng mga sandaling yon papadudot. Gusto ko pa sanang sumbatan ng malala si Ben. Pero naisip ko na masasayang lang ang laway ko at energy. Masama ang loob ko na umalis sa apartment ni Ben at tinanggap ko na meron na siyang ibang nagugustuhan. Ang mahirap lang tanggapin na ang effort at ang mga araw na nawala sa buhay ko na nauwi sa wala. Binila ko na si Ben sa lahat ng social media ko at pati na ang mismong cellphone number niya. Nang mga unang buwan ay nagtatempa kong kausapin siya at baka naman pwede pa naming maayos ang lahat pero kapag ganon ay kinakausap ko si Olivia. Siya ang nagpapaalala sa akin ng katangahan ko. Kung magmamakaawa pa ako kay Ben. Hanggang sa ngayon ay masakit pa rin sa akin ang mga nangyari papadudod. Hanggang ngayon ay nasa proseso pa rin ako ng pag-move on. Ngunit Tanggap na tanggap ko na sa aking sarili na wala na talaga kami ni Ben. Burado na siya sa buhay ko, ang kailangan ko na lang na alisin ay ang sakit at sugat na iniwan niya sa aking puso. At sana'y dumating na ang araw na tuluyan na akong maghilom at makausad na ako mula sa aking pagkakalugmok ng dahil sa pag-ibig. Lubos na nagmamahal, Myra. Sadyang may mga tao na hindi pa handa o takot na pumasok sa isang totoong relasyon. Kaya kapag meron silang gustong tao ay kumakapit sila sa isang no-label relationship. Wala namang masama sa ganitong klase ng setup ng isang relasyon lalo na kung kayong dalawa ay nagkakaunawaan o kung ito ay ginagawa ninyong paghahanda para sa isang maseryosong pagsasama. Mainam din na bago kayo pumasok sa ganitong klase ng relasyon ay malinaw sa inyong dalawa. Ang rules at dapat ay sang-ayon kayong dalawa sa mga rules na inyong nais. Hindi lang maganda ay ang magpaasa ng isang tao sa isang bagay na hindi mo naman pala kayang ibigay sa kanya. At para naman sa ating letter sender sana ay tuluyan ang maghilom ang sugat ng iyong puso. Sana'y magising ka isang umaga na hindi ka na nasasaktan at sana ay maging aral na sa iyo ang karanasan nyo. Darating din ang tamang tao sa iyo, isang tao na kaya kang panindigan at ibigay ang isang pagmamahal na merong kasiguraduhan. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudot. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga Laging may lungkot at saya Sa papadudod stories Laging may karamay ka Mga problemang kaibigan Dito ay pakikinggan ka papadudod stories Kami ay iyong kasama Dito sa ¡Chau!